Emaitza horiek die maulek atxikitzen diala urtez eta urtez bildu dian fama formakuntza saian, hotxe maulen egiten den lana. Mauleko lehen ekipaen jastiaekin federale bi mailalat inurke etzian eranen beste ekipak hen jorta heltuko zienik. Eran bezala, bigeren ekipa heltzen da finalala, igan igantian, lombea zenetzien, jabazion duan, eta Jean-Michel Arraiet trebazalien zat, valentia edera izan da. moi j'avais dit aux joueurs que la finale elle était aujourd'hui pour nous. Parce que voilà, Lombès c'est un, peu, un peu comme nous, ça nous ressemble. Que ce soit massif ou Nevers, on s'en fiche un peu. Et euh, de voir ce public qui, nous a poussés, ils avaient les frissons quand ils sont rentrés au vestiaire avant le, à la fin de l'échauffement. Voilà, ils se sont crus à Maris Rodrigo. Et ça, c'est une force que je pense que les autres équipes n'ont peut-être pas. Finalan, bigeren ekipa hoi aiko da mazien etzian eta estatez bate aija talde oso gotora delakoz, bena jaleike maule tarak eh, bat uketen ahaldiela hoi uste du mauletar taldia jaraikitzen dian Matio Tozenek. Nik zuhatza mandiat bigeren talde horrek izigarriko indar um, izigarriko mentalitate huna basila eta sortut uh, izigarri laguntziela jokilai hoik uh, horrek tik uste diat kirolian uh, handi bat egiten tipiago izalaik etzo ikusi mauletar uh, gazte hoik inbea animal batekin eta mentuz gogordukek eh, igante junta, men ez tiem aletarrek galtzeko, eta altiki e, eh, denboa mm, alte badie jok juhani txigiten. Uste diat, eh, azken hogei urte hoietan aletarrek usu jabazi diela titulu juhani e, gazte talde hoiekin, men hor, uano espantu handiago diela bigren talde horrekin. Finalane, balandrade mailako gaztiak erandugun bezala, vanen etzien aiko die hoike dagun igantian.